Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերության թերապևտիկ բաժանմունքի վարիչ Միլետա Հովանիսյանը։ Կյանքի երկար ճանապարհ է անցել ճանաչված բժշկուհի Միլետա Հովանիսյանը։ Տարբեր առիթներով խոստովանել է, որ բժիշկ դառնալու մեջ մեծ դեր է խաղացել քիմիայի ուսուցիչ Սուրեն Գասպարյանը։ Թեպետ բոլոր առարկաները հավասարապես գերազանց էր սովորում, սակայն առանձնահատուկ սեր էր տածում հայոց լեզու եւ գրականություն առարկայի հանդեպ։ Տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել Միլետա Հովանիսյանը։ Արցախի գոյապայքարի տարիներին հարյուրավոր մարտակերտիների հետ ստիպված թողեց սննդավայրը։ Երևանում էլ դարձյալ անգործ չմնաց, աշխատեց շտապօգնության մշկական կայանում։ Անցյալը երբեք չի լոքում փորձառու բժշկողին։ Անցյալ, որը լեցուն է լավ ու վատ օրերով, անքուն գիշերներով։ Եվ երբ ես նրան խնդրեցի պատմել, բացել անցյալի հուշերից մի թերթ, համեստորեն չցանկացավ, սակայն ես սիրով կբացեմ այդ էջերից մեկը։ ու դրանում ենք։ Այստեղ է գտնվում Մարտակերտի շրջիկ հոսպիտալը։ Մեզնից մի քիչ վերև շտաբն էր, եւ քանի որ այն գտնվում էր Չլդրանից հեռու, ճշնամու ինքնաթիռները օրվա մեջ մի քանի անգամ ռմբակոծում էին։ Կարծես հաշտվել էինք մահվան հետ։ Մարտերը թեժացել էին, աշխատում էինք լարված։ Մանուշը վիրահատարանի քույրը, ազնական ցավը կրսքում սեղմած օրնիբուն աշխատում էր։ Հարյուրավոր վիրավորներ 1992 թվական ռադիոյով հայտարարում են, որ 4-րդ խմբի արյուն են պահանջում։ Շտապում եմ հոսպիտալ, որտեղ եւ հանդիպում եմ Բուլղարուհի մեր բարեկամին Ցվետանա Պասկալևային։ Արյունս փրկում է վիրավոր տղայի կյանքը։ Հետո միայն հետո իմացա, որ նրա մայրը ցանկանում էր հանդիպել ինձ հետ, սակայն այդ օրերին բուժաշխատողները հասցե չունեին։ Բարեկամներ ներկայացվածը մի պատարիկ է բազում կյանքեր փրկած բժշկուհու Միլետա Հովանիսյանի կյանքից։ Մեր ձայնասրահում Միլետա Հովանիսյանն է։ Ես կցանկանայի մենք սկսենք այն բանից, թե ինչպես ծնվեց այն գաղափարը, որ դուք Երբ ղեկավարում էիք շրջանային հիվանդանոցը, որոշեցիք, որ հիվանդանոցը պիտի կոչվի Բուժ ասպարեզի երախտավորներից մեկի Ռուբեն Բազյանի անվամբ։ Ինչպես ծնվեց այդ ծրագիրը, գաղափարը, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ չմեղանչել ճշմարտության առաջ ուզում եմ ազնվորեն խոստովանել, որ բոլորիս մոտ էլ կար այդ գաղափարը, բայց ոչ ոք ռիսկ չեր անի նման առաջարկություն անել, չնայած եթե ոչ Բազյանի անվամ, ապա ում անվամ պետք է կոչվեր հիվանդանոցը։ Այնպիսի ծառայություններ, ինչպեսին ունեցել են Բազյանները շրջանի բժշկության ասպարեզում, ոչ ոք չունի։ Կեսագրականի մեջ նշվում է, որ առաջին անգամ որ հիվանդանոցը դեռ չի եղել, իրենց տան սենյակները տրամադրել են հիվանդների բուժման համար այնտեղ իրենց տան ներքին հորաթաղում։ Այնտեղ է կազմակերպել բժշկական ծառայությունը մեր։ Հետո կամաց-կամաց միջև որ վերականգնվել է շինարարական աշխատանքներ են կատարվել եւ ներքին հորաթաղում հիվանդանոցը կազմակերպել են ու այնտեղ արդեն սկսել բժշկությամբ զբաղվելը։ Բազյաների շնորհիվ Դա համար առաջարկեցինք եւ այստեղ մեծ դեր ունի նաեւ Բադունցիաշը։ Մեր շրջկոմի այն ժամանակվա շրջկոմի քարտուղարը։ Ես որ գլխավոր բժիշկ էի աշխատում այդ տարիներին, ինքը եկավ ինձ մոտ եւ ասեց՝ «Ես մի առաջարկություն եմ ուզում անել։ Ուզում եմ տեսնել դու համաձայն կլինես դրան թե չէ»։ Արի հիվանդանոցը կոչենք Բազյանի անունով։ Ինչ կասես։ Ես ուրախացա շատ, ճիշտն ասած, մանավանդ որ դա կատարվում է ղեկավարության կողմից այդ առաջարկությունը եւ անմիջապես համաձայնվեցի, ասես դե մնացածը դու գիտես, ինչ կարող ես կանես։ Մնացածն էլ արեցինք։ Տիկին Միլետ Աբազյանների Գերդաստանի ում հետ եք դուք աշխատել, ում եք անձամբ ճանաչում։ Բազյան Ռուբինի շատ լավ եմ ճանաչում, Երևանից որ եկավ այստեղ նա գլխավոր բժիշկ էր աշխատում, հետո Երևանում էլ երկրորդ հիվանդանոցում պրակտիկա անցնելուց ինքը այնտեղ էր աշխատում, այն ժամանակ կատակով ասում էին Ղարաբաղցիների երկրորդ հիվանդանոցը, որովհետև այն ժամանակ մենք հիվանդերին իրավունք չունեինք Հայաստան ուղարկելու հանրապետության մակարդակով Բաքու էինք ուղարկում։ Իրավունք չունեինք Հայաստան ուղարկելու զուտ վարչական տեսակետից, բայց ժողովուրդ ուզում էին բուժվել Երևանում։ Դրա համար Գարբազյան Ռուբենը ինքն էր կազմակերպում հիվանդներին երկրորդ հիվանդանոցում պարկեցնում։ Դրա համար այդ հիվանդանոցը անվանում էին Բազյանի հիվանդանոց, Ղարաբաղցիների հիվանդանոց դպրոց։ Այն ժամանակվանից ժողովուրդը այնտեղ բուժված մարդիկ այնպիսի գովասանքով էին խոսում իր մասին, որ ինքը եկավ ստեղ արդեն ինքը ուներ իր հեղինակությունը։ Այսօր մենք կարող ենք հանդիպել այդ մարդկանց հետ, ովքեր ձեզանից զատ, ովքեր աշխատել են հետը, ովքեր նրա ջանքերով, ինչպես դուք նշեցիք, ապակինվել են։ Դժվար է ասել, որտեղ տարիքով մեծ մարդիկ են հիմա, բայց ում հետ աշխատել է, այո, Պատաշյան Զավենը, մեր բժիշկը այժմ էլ աշխատում է հիվանդանոցում, կարող եք հանդիպել։ Ներքին հորաթաղցի է Պատաշյանը։ Ինքը ավելի մանրամասնություններ կպատմի, այնպիսի բաներ, որոնց մասին մենք այդքան շատ չգիտենք։ Այժմ վերադառնանք այս բաժանմունքը, որը ղեկավարում եք, ինչպես է կոչվում։ Թերապևտիկ բաժանմունք։ Խնդրեմ, պատմեք բաժանմունքի մասին։ Բաժանմունքը եղել է միշտ էլ, բաժանմունքի վարիչը եղել է Երջանկահիշատակ բժիշկ Խաչատրյան Մարտիրոսը իմ ուսուցիչն ա եղել։ Եվ ես չեմ կարող ուրանալ նրա վաստակը, նրա ծառայությունները։ Եվ միայն մի դրվագով, ու երբ Բաքու գնացել էի 4 ամսա կուրսեր ընդհանուր թերապիայի, պրոֆեսոր կար ադրբեջանցի Գումբաթով, որ ինչ հարց տալիս էի ձերքը ի բարձրացնում, ասես կանգնի, դու որտեղից ես եկել, որտեղ ես աշխատում։ Ես ասացի Ղարաբաղից։ Իհարկե, մեկը հետևից կանչեց Անա Իստեփանակերտա։ Հետևից նստած երկու հատ թուրք ուսանողներ կային, ադրբեջանցի նրանք ասեցին այդ она из Мардагерта, она наша земляшка։ Միրբաշիրից ու Եվլախից։ Սա երազը դլրեք ինքը Մարտակերտցի է։ Հետո Գումբաթով զարմացած Մարտակերտից ես դու Խաչատրյանին ճանաչում ես բժիշկը ասացի այո ես աշխատում եմ Խաչատրյանի մոտ ինքը ասեց հա դրա համար ես այդքան ձերք բարձրացնում հարցերին պատասխանում նա շատ խելոք բժիշկ ա եղել միասին են սովորել իրենք ինստիտուտում էլ տեխնիկումն էլ Կիրովաբադում բժշկական եւ Բաքվի բժշկական ինստիտուտը ասեց Ինձ համար շատ վիրավորական է, որ ես եկել եմ քաղաք, բայց ինքը մնացել է ռայոնում, որտեղ ինքը շատ խելոք բժիշկ ա եղել։ Ես այդ խելոք բժիշկի հետ եմ աշխատել տարիներ շարունակ, եւ մեծ է նրա ծառայությունները, վաստակը իմ առաջ գնալու, իմ բժիշկ դառնալու մեջ։ Ինչ կա, չկա ձեր բաժանմունքում Տիկին Միլետոն։ Մեր բաժանմունքում տենց հատուկ բաներ չկան, որ ասեմ, կա կամ չկա ընդհանուր հիվանդանոցում, ինչ որ կա, մեզ վերաբերում բոլորիս դա հիվանդանոցին է գործիքային քննություններ կարդիոգրամը հանում ենք, ուզի գերձայնային հետազոտությունը կատարում է, բավարարում է մեզ։ Միայն հազվադեպ հիվանդալ լինում, որ թերապևտիկ տեսակետից ուղարկում ենք Երևան կամ Ստեփանագերտ։ Նրանք, ովքեր կասկածում ենք հիվանդություններ, որ մասնագետներ մենք չունենք։ Իսկ ինչ մասնագետներ ունեք թերապևտական, կարդիոլոգ ունենք, գերձայնային հետազոտություն անող բժիշկ ունենք, կարդիոգրամա, ես էլ եմ հանում կարդիոգրամա, ես էլ գիտեմ, կուրսեր եմ գնացել մի քանի անգամ, այնպես որ կողմնակի մասնագետի կարիք այդքան էլ չենք զգում։ Պիտի մի լետա միջին բուժ աշխատողների մասին։ Այսօր աշխարհում միշտ էլ այդպես է եղել, առավել եւս վերջին տարիներին ամենատարբեր հանդիպումները, համագումարները, միջոցառումները ուղղված են, որպեսզի միջին բուժ աշխատողները եւ ստանան կատարյալ կրթություն, եւ լինեն ժամանակակից, եւ գիրապետեն համագարկիչների եւ այլն եւ այլն։ Ինչպիսին է միջին բուժ աշխատողների վիճակը ձեզ մոտ ձեր բաժանմունքում։ Մեր բաժանմունքում այդ սակետից աղաղակող թերություն չկա։ Ինչ որ պակասել զգացումը մենք ձգտում ենք լրացնել Կատարում ենք բժշկական սեմինարներ, թեմաները բաժանում ենք միջին պերսոնալին, բժշկական այդ տեսակետ թեմաները եւ իրենք զեկուցում են ու լրացնում ենք մենք մեր մասնակցությամբ մենք լրացնում ենք եւ զարգանում են այդպես աղաղակ օղթերություններ իհարկե չկան իսկ համակարգիչները բոլորն էլ ունենք ես համակարգիչով չեմ զբաղվում ազնվորեն ասեմ եւ ասում եմ ինչ լավ որ մեր ժամանակ համակարգիչ չի եղել Եթե համակարգիչ չլներ, ես ոչ Վարդանակը կկարդայի, ոչ Հայոց Բերդը կկարդայի, ոչ Խենթը կկարդայի։ Մենք գիրք չենք կարդա, որը շատ վատ է շատ վատ է։ Իսկ համակարգիչները լրիվ վերացրել են։ Ես չեմ կարող ընդունել դա։ Մեր գրագիտությունը մենք ժամանակ ունենք դիր կարդալու եւ կարդում ենք։ Եթե համակարգիչ չլիներ, ժամանակ չենք ունենա։ Առավելությունների մոտ կա նաեւ այդպիսի Այո, այո, եւ բացի դրանից համակարգիչները այո, հիվանդություն է։ Այո, շատ վատ, ձգում է, կախվածություն է առաջացնում։ Ես որպես բժիշկ կան չեմ գնացել։ Չի հասկանում այդ հիվանդի մոտ ինչ կա Տարիքը հիվանդանալու համար շուտ էր։ Չի հասկանում ինչ։ Քույրը եկավ ասма բժշկուի, ինչ ասեմ, ամբողջ գիշերը համակարգիչի մոտ անցկացնում։ Այո, բժշկական տեսակետից։ Այ որ այնքան զգուշացնում է, շատ ճիշտ են անում։ Միջումներով կարելի է նստել հանգստանալով կարելի է նստել համակարգիչի առաջ։ Մանավանդ գիշերվա ժամերին, գիշերը քնելու համար է, ցերը քնելու համար, չէ՞ գիշերն է, մարդ պետք է գիշերը քնի, ուղեղը պետք է հանգստանա, մարմինը պետք է հանգստանա, որ հաջորդ օրը կարողանա մի բանի պիտանի լինել, բայց հիմա ինչ է ստացվում, շատ վատ շատ դժվար վիճակ։ Դա իդեպ կանչերի մասին։ Լինում են կանչեր, ինչպես եք սпасարկում։ Կանչերը անմիջապես ենք սпасարկում։ Ես Երևանում աշխատել եմ շտաբ օգնության կայանում։ Ղարաբաղյան պատերազմի տարիների ընտանեկան վիճակից ելնելով մի երկու տարի այնտեղ աշխատել եմ շտաբ օգնությունում։ Ռոպեները այնտեղ հաշվում են ռոպեները, երբ գնացիր կանչի, երբ վերադարձար, այդ ընթացքում էլ ստեղ ես զգտում եմ, ստեղ մի քիչ ուրիշ է, էլի մեքենայա կամ հերոյա տեղերը գնում էին, փչանում են մեքենան ճանապարհին, մի քիչ քիչ դժվար է, բայց մենք ձգտում ենք չուշանալ, ձգտում ենք ժամանակին սпасարկել կանչերը եւ կարող եմ ասել, որ դժգոհություններ, բողոքներ կանչերի սпасարկման տեսակետից չկա մեզ մոտ։ Ունենք հատուկ մեքենա։ Ունենք հերթապահ մեքենա շտաբ օգնության, այո, կանչերի սпасարկման համար։ Իքին միլետա, ինչ եք հիշում տարիների ձեր ապրած կյանքից բուժասպարեզում, ինչ եք հիշում, ինչը ձեզ ավելի շատ հաստատեց, որ ճիշտ է քննել այդ մասնագիտությունը։ Գիտեմ, բազում դեպքեր են եղել պատահական չեն դերողում։ Հիշելու շատ բան կա։ Դեպքեր շատ, հազարավոր դեպքեր, կոնկրետ հիմա չեմ կարող ասել, բայց շատ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ ոդկով քայլել եք միջև հարևան մի գյուղ եւ այնտեղ փակել մի կնոջ կյանք։ Ոդկով այո, դրա համար էլ չեն թողնում որ առաջանա դժգոհություն, որովհետեւ նենց տեղ կա որ ճանապարհներ չկան, որ ստիպած ես լինում։ Պետք է գնաս, բայց պետք է գնաս, մտածում ես, ինչպես ասում են, միշտ պետք է մտածի բժիշկը որ հիվանդը դե իր հարազատն է, Աստված մի արասցինի, պետք է մտածես, որ դա քո հարազատն է։ Հերոստացույցով էլ վերջերս մի հեղորդում կա շտաբ օգնության կայանի մեքենաների մասին, որ խցանումների ժամանակ մեքենաները դժվարանում են։ Ասում է, այդ հերոստավարողը ասում էր, որ շոֆերները պետք է մտածեիք դիմում հերոստացույցով։ Շոֆերներ մտածեիք, որ շտաբ օգնության մեքենան գնում է ձեր հարազատի մոտ։ Ինչի՞ չեք ճանապարհ տալիս։ Խցանը ու չպետք է վերաբերվի սկորպոմուշին, չպետք է վերաբերվի։ Մեկը ցույց տալիս ոնց են քաշվում մի կողմ, այս սուլոցի վրա, որ շտապողության մեքենան ձայն հանելով գնում, քաշում է մի կողմ, ասում այս էս պիտի լինի, պիտի շտապողության մեքենան չնայի ոչ սվետաֆորին, ոչ մի բանի չպետք է նայի։ Իդեպ ի՞նչ նոտայով կցանկանայի կավարտեիք դեր հանդիպումը Արցախի հանրային ռադիոյի առողջության հաղորդաշարի ընկերների հետ, ովքեր քաջածանոթ են ձեզ, ովքեր շատ լավ գիտեն ձեզ։ Ճիշտ է, շնորհակալ տեղեկացություն են հայտնում գովում են բայց մեկը ես համարում եմ որ ես ամեն ինչ չեմ արել ես շատ բան ունեմ անելու բաներ կան որ իմ մեջ դժգոհում եմ որ սա խիստ է ստացվեց խիչ պիտի ծել դժգոհում եմ ինքնակնդատությամբ բայց չեմ ափսոսում որ բժիշկ եմ դարձել իրավաբանական իզում գնալ բանասիրական էի ուզում գնալ։ Հանդիպում եմ ունեցել ինստիտուտում սովորելիս Վարգես Պետրոսյանի հետ։ Ինքը ինձ հարցնում էր՝ դու այստեղ ես սովորում բժշկականում։ Ասացի՝ այո, դու սխալ չես ընտրել քո մասնագիտությունը։ Դեղ ելույթ եմ ունեցել դեպքի կապակցությամբ։ Ասեմ, ինչու՞, ասում է, դու պետք է բանասիրական գնայիր։ Ինչու՞ ես եկել բժշկական։ Ասում եմ, չէ, ճիշտ եմ ընտրել, <laughs> որ ավելի շատ պետք կնեմ որպես բժիշկ, քան թե որպես անգիրարած գրող։ Գրականության ուսուցիչը մեր եղել է Շիրինյան Միրզաջյանը, Վիգեն Շիրինյանի հայրը, անփոխարինել է անznավորություն որպես ուսուցիչ։ Գրավորից 4 ստացած չկան կյանքում։ Ինքը ասում էր՝ դու պիտի գնաս բանասիրական, ես քեզ կանից եմ որ բանասիրական չգնաս։ Ասացի ինքը Շիրինյան, չանից ես չեմ գնա բանասիրական, որ գրագետ խելոք բժիշկ լինի, լավ չի, ասեց հա լավ, ասացի դե դա։ Մարգամներ հիշեցնեմ, որ առողջություն հաղորդաշարի ձայնասրահում Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորում Փակbaşնի տիրական ընկերության թերապևտիկ բաժանմունքի վարիչ Միլետա Հովանիսյանն էր։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք հասկանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլխանյան եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյան։ Մինչ նոր հանդիպում։